Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Nyuloh Lele. Dikirimkan oleh Jimatres Imam Ghazali dengan alamat Desa Wedidang Jeblokan, RT 7 RW 1 Kecamatan Kapas, Bojonegoro bersama tim cimat kedadian iki tak alami wis suwe yaiku kurang luwih taun 1990. Waktu iku aku menyangkali kali amarga nyuloh lele. Leleku sing ucul pas nepaki tengah wengi. Jam rolas wengi aku metu saka omah karo nggawa Tak mulai saka kidul, aku terus mlaku turut-turut menyang pinggir kali. Zaman wektu kuwi akeh kewan wengi. Koyo asuh isih padha juguk bantre gak katrap. Kewan luwak yo isih akeh, kadang luwak nangis sing suarane kaya tangise bocah cilik. jaluk ya isih akeh padha negel sing suarane gawe wuluku padha ngadeg kewan kunang-kunang padha pating sliwering pinggirku suasana sepi banget kur ana swara asu sing padha juguk batinku suasana ne kok gawe atiku grogi tur wedi tapi tetep tak tekati marewis kadung metu saka omah wit-witan salak pang-pangi podo pating selingkrah. Aku terus melaku karundilu ai. Kadang-kadang yang melaku karunyoloti pang-pangi salak sing wis rubok. Suara asu jugo kok malah nemen karo suara manuk kukuk beluk negel banter banget. Koyo-koyo merintah aku supaya dikon balik neng omah. Tapi tetep tak tekati budal ngulai leleku sing ilang kuni. Aku melaku ketok yowis rodo adoh soko omah. Aku weruh ingar wit gayam sing gede banget. Pas nempak iya aku tekan ngisore wit gayam kuih. Aku kaget mergono banyu sing ceblok saka dhuwurku. Tak wasi aku kaget marai ana kewan sing bentuke kaya wong. Matane sak lepek, rupane abang, rambuté sak bokong. aku langsung melayu banter sampai wit-witan salak tak terai sampai awakku podo beriset kabeh. Sakwisi aku serodo adoh ngonku melayu marang wit gaya mau. Aku terus ngeraus lakonku golek leleku sing ucul. Kali sing ono banyu ni gak pati agung terus tak terusur. Hati seneng. Senengai masio mari diwuri gendruwo karo arep diuyui. marai lele sing tak suloh wis ketemu. Sak marini lele iku tak cukup nganggu seser, aku terus melaku mulih batinku lewat Liwat yo supaya cepet tekan omah. lewat ratan yoko adoh. Aku nekat nyebal, amar goluweh cedak. Aku lali dalan sing tak lewati kuwi ngliwati kuburane bocah cilik sing akeh pitu. Wis tak tekati wayahku ngliwati kuburan kuwi. Sakwisi aku ngliwati kuburan iku aku wedi marai swara sedukuke asu kok cedhak banget. ngerti perasaan wedi aku terus melaku setengah melayu. Sakwisi aku metu saka kuburan bocah cilik-cilik kuwi aku krasa ayem. Terus lambeku ngomong. Alhamdulillah wis tekan sak kuburan. Aku terus neruske lakuku. Aku mlaku ing ngarepku ana wit mojo kabeh loro sing wite nyingkluk kuwi terus tak liwati. Sakwise iku aku ngliwati wit mojo kuwi. Aneh. Ing ngarepku ana wong wedok sing kaadane uda gak nganggo klambi bapar pisan karo ngurai-ngurai rambuté sing dawane sak ngisoré bokong. Terus wong kuwi tak wasi karo mlaku ing ngarepe, tapi aneh. Raine malah ditutupi nganggo rambuté karo celuk-celuk. aku nyadar nek iku gak. <laughs> Tapi wong wedok iku guyune banter tur mundak banter. Terus tak tambahi poranggonku mlayu dek mau, terus mlayu mergo posisine adoh teko omah. Tapi aku apes. Aku mlayu kesandung-sandung sampai tiba. Aneh wong wedok iku idep-idep ana ing dhuwurku, ape ngidak isirahku. meneh sikil wong wedok iku jebul ragepok menyang lemah aku wis pasrah mulai ku sirahku ngelune gak kaprah langsung ora sadar sadar sadar aku krungu swara adzan subuh Assalamu'alaikum khairu terus tangis tengah melayu. Tekan omah tak dobrak lawang kanti ambekan ngos-ngosan. Bapak mbokku buka lawang. Terus mbokku takon marang aku kanti serengen. Takon aku kanti tolele. Tengah muliah meniku lagi tekan omah. Aku bar nyuloh leleku sing ucu dek bengi mbok. Kenapa toh mana berkamu kok kaya pergi budak setan Iya mbok, dhewe gombel. Iki crita jaman aku isih Joko Soko Imam Gozali Soko desa Wedi Gang Jeblokan, RT 7 RW 1 Kapas Bojonegoro, sing saiki ana ing Medayun bersama tim Jimba.